Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ 26 տարի առաջ Բաքվում տեղի ունեցան հայերի զանգվածային ջարդեր։ Հակառակորդը շարունակում է կրակել տարբեր զինատեսակներից։ Վաղը ԵԱՀԿ առաքելությունը կանցկացնի շփման գծի պլանային դիտարկում։ Ալիևը փորձում է առավել հարենասեր Երևալ իր ժողովրդի աչքում։ Ամերիկահայ համայնքը դժգոհ է Արցախի վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների վարած քաղաքականությունից։ Այսօր կայացել է ազգային մշակույթի գծով մրցույթների մրցանակաբաշխությունը արև շատը ծայրամասային զարգացող գյուղերից է։ Նախորդի համեմատ այս տարվա բերքի տակ ավելի շատ աշնանացան է կատարվել։ Հռոմի Պապը մտադիր է առաջիկա ապրիլին այցելել Հայաստան։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ մաս 26 տարի առաջ 1990 թվականի հունվարի 13-ին Ադրբեջանի մայրաքաղաքում սկսվեցին բնիկ հայ բնակչության զանգվածային ջարդերը։ Ադրբեջանի ազգային ճակատի իշխանության ձգտող մի քանի հազար վայրենի կողմնակիցներ Բաքվում ազգային հողի վրա զանգվածային ջարդեր կազմակերպեցին։ Ջարդերը սկսվելու պահին խորհրդային Ադրբեջանի ղեկավարությունը Կոմկուսի կենտկոմի առաջին քարտուղար Աբդուրահման Վեզիրովի գլխավորությամբ գրեթե ամբողջովին կորցրել էր իրավիճակի վերահսկողությունը։ Կրակին յուղեր լցնում նաև Նախիջևանի կլանը, որի ղեկավար Հեյդար Ալիևը գտնվելով Մոսկվայում ամեն կերպ պաշտպանում էր ջարդերը հանրապետության ղեկավարությանը վարկաբեկելու եւ իր վերադարձի համար հող նախապատրաստելու համար։ Իր դաշնությամբ նախադեպը ճանաչող հայկական ջարդերը սկսվելու պահին Բաքվում տեղակայված խորհրդային զինվորական ստորաբաժանումները ամբողջովին արգելափակված էին մնացել Սալյանսկի զորանոստերում։ Խորհրդային Ադրբեջանի ղեկավարությունը պաշտոնապես ընդունել է այն փաստը, որ ջարդերը իրականացվել են ազգային հողի վրա։ Ադրբեջանական ԽՍՀ գլխավոր թերթը Բակինսկի Ռաբոչին 1990 թվականի հունվարի 15-ին լույս տեսած համարի առաջին էջում հրապարակեց ջարդերի առաջին օրերի հունվարի 13-ի 14-ի մասին պաշտոնական հայտարարություն, որը ստորագրել էին բոլոր 3 պաշտոնատար անձինք՝ Ադրբեջանի Կոմկուսի կենտկոմի առաջին քարտուղար Աբդուրահման Վեզիրովը, Գերագույն խորհրդի նախագահ Էլմիրա Կաֆարովան եւ նախարարների խորհրդի ղեկավար Այաս Մութալիբովը։ Հայտարարության մեջ նրանք խոստովանում են, որ ջարդերի զոհերը գերազանցապես եղել են հայեր, ինչը հաստատում է այդ օրերին Բաքվում տեղի ունեցող ողբերգական դեպքերի էթնիկ բնույթը։ Սակայն Բաքվի ողբերգական իրադարձությունների տրամաբանությունը չի տեղավորվում ժամանակակից Ադրբեջանի պետական քարոշչամեքենայի տրամաբանության մեջ, որը ամբողջովին իր տակ է վերցրել Ալիևների կլանը։ Համայն հայությունը այսօր սկում է Բաքվի զոհերի եւ հաշվվածների համար, իսկ Ադրբեջանում կամ չեն հիշում նրանց, կամ հատկապես պետությանը յենթակա լրատվամիջոցներով ցինիկ եւ ակնհայտ կեղծիք են տարածում։ Հունվարի 12-ին եւ լույս 13-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ականանետերից եւ նռնականետերից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակել է ավելի քան 450 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի պատասխան գործողությունների արդյունքում հակառակորդի նախահարձակ ակտիվությունը ճնշվել է։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 ԵՀԿ Մինսկի խմբի հասարակական հայտարարություններից հետո Իլհամ Ալիևին ոչինչ չի մնում, քան հայտարարել, որ իր համար Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպումները, որոնք Ղարաբաղյան հակամարտության խաղակարգավորման են միտված, ձևական բնույթ ունեն։ Այս մասին ասել է Արցախի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արզիկ Մխիթարյանը, անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությանը, թե Հայաստանի նախագահի հետ իր ունեցած հանդիպումը ձևական էր։ Վերջին ժամանակներում Ալիևը նման կոշտ հայտարարություններ հաճախակի է անում։ Դա իհարկե մեզ չպետք է զարմացնի, որովհետև գոյություն ունեն աշխարհակաղակական զարգացումներ, գերտերությունների հետ Ադրբեջանի երկկողմ հարաբերությունները բարբերաբար փոխվում են, ինչն էլ զգացվում է Ղարաբաղյան հարցում Ադրբեջանի կողմից տարվող քաղաքականության վրա, նշել է Արզիկ Մխիթարյանը։ Բայց այդ ըստ նրա Ադրբեջանում կան ներքաղաքական մարտահրավերներ, որոնց դիմակայելու համար Ալիևը փորձում է առավել հaryenասեր Երևալ եւ հանդես է գալիս նմանաբովանդակ հայտարարություններով, հաճոյանում իր ժողովրդին ցույց տալով, որ կարող է կոշտ լինել։ Ադրբեջանի նախագահը նախորդին հայտարարել է, որ 2015 թվականը Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման ուղղված որևէ արդյունք չի տվել, պատճառաբանելով, թե Հայաստանը խաղաղություն չի ցանկանում։ Միաժամանակ նշելով, սակայն թե 2015 թվականին Ադրբեջանը շփման գծում առավելության է հասել, թելադրել է իր կամքը եւ առաջիկայում եւս կուժեղացնի իր մարտական ներուժը։ Ադրբեջանի նախագահի հերթական իրար հակասող հայտարարություններին անդրադարձել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանը, ով մասնավորապես նշել է. Ալիևի վերջին հայտարարությունը բացահայտ խոստովանություն է վերջինիս կողմից, որ Ադրբեջանն է հանդիսանում լարում հրահրող կողմը եւ այդ լարումը իր նպատակներից է բխում։ Ալիևը անուղակի կերպով ընդունում է, որ ինքը շահագրգռված չէ խաղաղությամբ, որ ինքն է այդ սադրանքների հեղինակը։ Ամերիկահայ համայնքը դժգոհ է Արցախի վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների վարած քաղաքականությունից։ Ամեն անգամ, երբ Ադրբեջանը կրակ է բացել Հայաստանի եւ Արցախի վրա, ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ջեյմս Օրլիկը եւ նրա նախորդները թաքնվելով չեզոքության քողի տակ մեղքը բարձել են հակամարտության երկու կողմերի վրա։ Նման անարդար մոտեցումը խրախուսել է Ալիևին ավելի սաստկացնելու իր հարձակումները։ Արցախի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունը երկրորդ տարին է իրականացնում է Արցախյան գորգարվեստ եւ տոհմածար մրցույթները, ինչպես նաեւ առաջին անգամ ազգային պար մրցույթ Օլիմպիադան։ Նշված միջոցառումները հասարակության շրջանում ազգայինը պահպանելու եւ տարածելու, ինչպես նաեւ ոչ նյութական մշակութային ժառանգության եւ մշակութային ինքնության պահպանման նպատակ են հետապնդում։ Այսօր կայացավ Վերոնիշյալ մրցույթների մրցանակաբաշխությունը։ Միջազգային ճանաչման համար կարևոր է ինքնաճանաչողությունը։ Ցավոք խորհրդային տարիներին մենք հեռացել ենք մեր արմատներից եւ շատ արժեքներ մոռացության են մատնվել։ Իր խոսքում ասաց մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Մշակութային ժառանգության բազմաթիվ նմուշներ, բազմաթիվ արժեքներ այսօր Արցախում կառուցվում են եւ ներկայացվում են որպես ադրբեջանական մշակույթ։ Եվ շատ կարեւոր է ինքնաճանաչողությունը, շատ կարեւոր է մեր ավանդույթների վերականգնումը, մշակութային արժեքների վերարտադրությունը, պահպանությունը եւ քարոշչությունը։ Հենց այդ նպատակին է ուղված մեր քաղաքականությունը, ինչպես նախորդ տարիներին, նույնը կլինի նաեւ այսօր։ Այս մրցի ցույցները կլինեն ամենամյա, արդեն նկատելի է առաջընթաց եւ ոչ միայն ներկայացված աշխատանքների որակական մակարդակի առումով, այլ նաեւ հենց կազմակերպչական աշխատանքների առումով, որովհետեւ մենք ինքներս էլ կազմակերպելով տեսնում ենք արկախնդիրները, թերությունները եւ աշխատում ենք նաեւ դրանց վրա։ Մրցույթները բոլորը կլինեն նաեւ 2016 թվականին եւ վստահ եմ, որ կընդլայնի թե աշխարհագրությունը, թե մասնակիցների քանակը եւ թե կբարձրանա որակական մակարդակը։ Ներկաներին շնորհավորելով Ամանորի արթիվ Արցախի պետական պատմաերկրագիտական թանգարանի տնօրեն Մելանիա Բալայանը նշեց, որ նման միջոցառումները լավ հնարավորություն են տալիս պահպանելու մեր ավանդույթները։ Այս տարի մեր հանձնախումբը բավական դժվարության առաջ է կանգնած, եւ սա հաճելի դժվարություն էր մեզ համար, որովհետեւ եթե անցած տարի ավելի քիչ էին ներկայացված նյութերը եւ բացի դրանից որակի առումով կատարման տեսքով, ապա այս տարի վայրի ասել, որ բավական կատարելագործված, բավական հետաքրքիր իրենց կատարման որակով շատ բարձր եւ գեղագիտական ճաշակի տեսանկյունից նույնպես կարևորվող մենք աշխատել ենք հնարավորինս ամենակատարյալ գործերը բարձր դասել թույլ տվեք ցուցարնել, որ հետագա տարիներին ավելի հետաքրքիր եւ հաճելի անադրգալներ կլինեն։ Ազգային պար անվանակարգում առաջին մրցանակային տեղ է զբաղեցրել Ստեփանակերտի Քրիստոֆոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի սաների Փարի խումբը։ Վարժարանի ներկայացուցիչ փոխգնդապետ Վահրամ Հայրապետյանը շնորհակալական խոսքում ասաց. Ես կարծում եմ, որ ուսուցման եւ դասերակցության ձևերի միջոցով այսօր էլ մեր պատանիների, մեր սաների մեջ դեռ ավելի կարմատավորել հայկական մշակույթը, որպեսզի կարողանան ռազմական արվեստի ոգի նաեւ մեր մշակույթը, ինչպես նաեւ զարգացնել փոխանցել հետագա սերունդներին։ Հատկանշական է, որ Ասեղնագործ Գորգ անվանակարգում առաջին եւ երկրորդ մրցանակային տեղերը զբաղեցրել են Սիրիահայ վարպետներ Լուսինե Ջուլֆայանը Սվաս եւ Անժելա Կարապետյանը Արցախյան զարդանախշեր աշխատանքներով։ Նշենք, որ մրցույթները իրականացվել են հովանավորների աջակցությամբ։ Արևշատը հադրութի շրջանի ծայրամասային զարգացող գյուղերից է հերրախոսակապով հաղորդում է մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Բարեշատի համայնքը Հադրութի շրջանի հարավային սահմանների գյուղերից էր, որը հիմնահատակ ավելվել եւ բռնագաղթի է ենթարկվել 1991 թվականի մայիսին։ 1994 թվականի հրադադարից հետո գյուղը նորից է վերականգնվում։ Կառուցվել են բնակելի տներ, դպրոցական նոր շենք, որվել լապիզան ջրհոր, օրենության փոխվել է գյուղի ներքին ջրատարածանցը, ջրամբարը։ 2016 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ տնտեսների թիվը 52 է, բնակչության թիվը 205 մարդ։ 0-ից 5 տարեկան 23 երեխա կա գյուղում։ Հիմնական դպրոցում սովորում են 38 աշակերտ, նրանց ուսուցմամբ զբաղված են 15 ուսուցիչներ։ Գյուղի բուժական մանկաբարձական կետը ապահովում է բնակչության առաջնահերթ բժշկական սպասարկումը։ Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում են հողագործությամբ եւ անասնապահությամբ։ Համայնքի ընդհանուր հողերի չափը կազմում է 3085 հեկտար, որից ջոատեսական նշանակության հողեր 739 հեկտար։ Նշված հողերի 306 հեկտարով արել հողերեն, որից 96 հեկտարը սեփականաշնորհված է համայնքի բնակչության կողմից։ Բնական կերանդակների չափը կազմում է 397 հեկտար։ 2015 թվականի բերքի տակ կատարվել է 60 հեկտար ցանկ, ստացվել է 90 տոն համախառն բերք, հեկտարի միջին բերքատվությունը կազմել է 15 ցենտներ։ 2016 թվականի բերքի տակ համայնքում կատարվել է 70 հեկտար ցանկ, Համայնքում անասնագլխականակի աճ է գրանցվել։ 2016 թվականի հունվարի 1-ի դուրսությամբ Համայնքում արկա է 241 գլուխխոս եւ 260, 260 գլուխմանր եւ 260, 145 գլուխխոս, 506 թեւ թխչուն։ Վերջին ժամանակներս լղը կառավարության կողմից իրականացող միջոցառումները հնարավորություն են տալիս գյուղատեսական ճյուղերի համաչափ զարգացմանը, գյուղատեսական նշանակության հողերի լիարժեք օգտագործմանը։ Այդ նպատակով միջոցները ձեռնարկվում գյուղամերձ տարածքում գտնող ամբերի եւ դժվար մշակված վարելահողերը մաքրել թփերից եւ օգտագործել բազմամյա խոտաբույսերի տակ։ 2015 թվականին կատարված աշխատանքների շնորհիվ ցանվել է 45 հեկտար կորունգազ։ Այդ աշխատանքները շարունակական են, նշեց համայնքի ղեկավար Արթուր Թայրապետյանը։ Համայնքի ղեկավարը միաժամանակ կարևորելով ժողովրդական իրավիճակը նշեց, որ գյուղում 2014-15 թվականներին շահագործվել է 5 բնակելի տուն, որը հատկացվել է երիտասարդ ընտանիքներին։ Համայնքում դեռևս բնակարանի կարիք ունեցող ընտանիքներ կան։ Հադրութի վարչակազմի կողմից հատկացված շինանյութերով վերանորոգվել են մի շարք բնակելի տներ։ Արտեզյան ջրհորը լրիվությամբ ապահում է գյուղի բնակչության ջրամատակարարման հարցը։ Այսօրվա գյուղը պետության հիմքն է, առանձնապես սահմանամերձ զարգացող գյուղերը։ Պետության կողմից իրականացող միջոցառումները տալիս են իրենց դրական արդյունքը։ Մնում է հետամուտ եւ շնորհել հայրենի գյուղը, նշեց համայնքի ղեկավար Արտուր Հայրապետյանը։ Նախորդ տարվա համեմատ Արցախում այս տարվա բերքի տակ կատարված հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքը 36%-ով ավելի է։ Այս մասին ասել է Գյուղատնտեսության նախարարության բուսաբուծության եւ բույսերի պաշտպանության բաժնի պետ Վիլեն Ավետիսյանը նշելով, որ անցած տարվա դեկտեմբերի 31-ի տվյալներով հանրապետությունում իրականացվել է 55859 հեկտար հերկ, որից 53845 հեկտարի վրա կատարվել է աշնանացան հացահատիկի ցանքս։ Նախորդ նախորդ տարվա 43221 հեկտար հերկի եւ 39450 հեկտար ցանքսի փոխարեն։ Նրա կարծիքով ցանկատարածությունների ավելացումը եւ հողագործությամբ զբաղվողների ակտիվությունը պայմանավորված է նախորդ տարում ստացված առատ բերքով։ Վիլեն Ավետիսյանի խոսքով հողօգտագործողների համար ձյան տեսքով տեղումները առավել քան սպասված էին։ Վերջին երկու ամիսներին տեղացած ջունը միանշանակ դրական ազդեցություն կունենա բերքատվության վրա։ Եթե տեղումները եւ բարենպաստ եղանակը նման կերպ շարունակվեն, ապա այս տարի բարձր բերք է սպասվում։ Նշել է նա հավելելով, որ առաջիկայում հողագործական աշխատանքները կշարունակվեն մկնանման կրծողների եւ մոլախոտերի դեմ պայքարի շրջանակներում։ Մարտունու շրջանի Թաղավարտի համայնքի բնակչության հիմնական զբաղմունքը անաստապահությունն ու հողագործությունն են։ Այս մասին նշել է համայնքի ղեկավար Լևոն Ալավերդյանը, ընդգծելով, որ գյուղում ապրում է 1310 բնակիչ։ Ըստ նրա գյուղում գործում են երկու բուժկետ եւ ակումբ։ Բարվոք վիճակում են միջպետական ճանապարհները, ապահովված է գյուղի եւ քաղաքի միջև կապը։ Ըստ ծրագրի այս տարի կիրականացնենք ճանապարհների սալահատակման աշխատանքներ, ասել է համայնքի ղեկավարը եւ գոհնակությամբ նշել, որ գյուղը օգտվում է շուրջօրյա ջրամատակարարումից, գազիֆիկացված է, ունի ինտերնետ կապ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը մտադիր է Հայաստան այցելել 2016-ի ապրիլին հայոց ցեղասպանության 101-րդ տարելիցին։ Նա հույս է հայտնել, որ կայցելի Հայաստան, սակայն նշել է, որ ինքը ծեր է, իսկ ուղևորությունները ծանր։ Առայժմ վերջնակապես հաստատված է Հռոմի Պապի այցը Մեքսիկա եւ Լեհաստան։ Մոսկվայի Տերետյակովյան պետական պատկերասրահը 2016 թվականի հուլիս-նոյեմբերին Լոնդոնի դիմ, դիմանկարների ազգային պատկերասրահի եւ Վատիկանի թանգարանների հետ համատեղ կազմակերպելու է Հովանես Այվազոսկու 200-ամյակին նվիրված ցուցահանդես, որտեղ կներկայացվեն նկարչի առավել նշանակալի կտավները, այդ թվում Ծիածանը եւ Սևծովը Տրետյակովյան պատկերասրահից, ինչպես նաև 9-րդ ալիքը եւ ալեկոծությունը ռուսական թանգարանից։ Ընդհանրապես ցուցադրանքում ներկայացված կլինեն Այվազոսկու 100 կտավներ եւ 50 գրաֆիկական ստեղծագործություններ, ներառյալ ավելի վաղ երբեք չցուցադրված Կովկասի ափերի մոտ կտավը։ Օրեր առաջ վրացական զանգվածային լրատվամիջոցները հայտնել էին, որ ադրբեջանական մանաթի արժեզրկումը բացասաբար է անդրադարձել Վրաստանի զբոսաշրջության վրա, քանի որ կրճատվել է ադրբեջանցի զբոսաշրջիկների թիվը։ Մանաթի արժեզրկումը իր հերթին ազդեցություն է ունեցել նաև Ադրբեջանի հյուրանոցային բիզնեսի վրա։ Բաքվի բարձրակարգ հյուրանոցների համարները մեծամասամբ դատարկված են։ Մայրաքաղաքի հյուրանոցներում զբաղված են առավելագույնը 40% համարներ, իսկ մարզերում այցուցանիշը չի գերազանցում 10%-ը։ Թողարկման ավարտին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հնարապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն, երեկոյան ժամերին տեղումներ, լեռնային շրջաններում թաց ձյան տեսքով վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2-ից 4, ցերեկը 9-ից 14 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպարված է։